İsnen. İsnen. İmle. İmle. Doldur. Doldur. El feraga. El feraga. Boşluğu. Boşluğu. Fîmâ yeli. Fîmâ yeli. Gelenlerde. Gelenlerde. بوضع كلمة مناسبة بوضع كلمة مناسبة Münasip bir kelimeyi koyarak. Münasip bir kelimeyi koyarak. واحد واحد التاجر غني التاجر غني تجار زنجندر تجار زنجندر اثنان اثنان السكر حلو السكر حلو شكر tatlıdır. Şeker tatlıdır. Selâse Selâse الطالب مريض الطالب مريض Öğrenci hastadır. Öğrenci hastadır. Erba'a Erba'a التفاح لذيذ التفاح لذيذ elma lezzetlidir Elma lezzetlidir. خمسة Hamsa. المدرس طويل El-müderrisu tavilun. öğretmen uzundur Öğretmen uzundur. ستة Sitte. الطالب قصير galibu basirun. Öğrenci kısadır. Öğrenci kısadır.